люстэрка дробязь глупства а настрой у августа эрнестовича кепскі разбілі люстэрка калі пераязджалі ў новы дом жыве цяпер бургамістр асабняку пабудаваным да вайны старшынёй спажыў саюза но асобняк прыстойны шэс пакояў зашклёная веранда на яблыневы сад у самом цэнтры мястэчка ў гарадку. Гасцей можна прыняць не саромеючыся цеснаты. На выпадак, калі разбіваецца люстэрка, ёсць нямецкая пагаворка. Зібен ярыпех, што азначае сем наканаваных гадоў няўдачы таму, у каго гэта здарыцца у забабоны Аўгустарнестаіч не верыць, але няўдачы сапраўды пачаліся. У новым ужо доме, да якога прывыкаў з цяжкасцю, пачуў па радыё пра савецкае наступленне пад Масквой. Як бы абарвалася ў яго, што ў грудзях. Дыктор гаварыў урачыста важкімі словамі, пералічваў тысячи захопленых у немцаў машын, гармат, танкаў, называў гарады і паселішчы, якія зноў савецкія. Август Эрнестович хутенька пераключыўся на Берлін і ўпершыню ў жыцці як жанчына самлеў сэрца не чуў берерлін пацвердзіў тое што гаварыла москва толькі другімі словамі скарачэння фронту зімовыя кватэры там под москвой здарылася незразумелае і август арнесты всю ноч не мог апомніцца немцы стаялі под самым горадам бачылі яго ў бінокль то чаму пабеглі а Чаму армія, якая праславіла сябе на ўвесь свет, раптам на парозе перамогі асаромілася. Да раніцы не звёў вачэй, адчуваў да таго ціхага берага, які пакінуў, калі прыйшлі немцы даплыць не хопіць сіл. Ды і няма сэнсу. Усё, што ён у жыцці рабіў, рабіў чесна. Пераварочвацца не ўмее. У адносінах да бальшавікоў саветаў ён цяпер здраднік. Другога слова яны не ведаюць. Назаўтра, пабачыўшыся са швальбе жандарамі, трохі супакоіўся. Яны паводзяць сябе і звычайна, і тое, што робіцца пад Масквой на ўсім велізарным фронте, здаецца іх не датычыць. Ядуць, п'юць, выконваюць загады, высока нясуць галовы, упэўнены ў тым, што ўсё ідзе як трэба. Ва ўправу ўжо тыдні два наведваецца высокая падобная на цыганку кабеціна, прозвішча яе, ядрыцкая. Прарваўшыся да бургамістра ў кабінет, патрабуе пасады. Кім вы працавалі раней, пытае бургамістр. Мой бацька пры цару трымаў рэстаран. Бальшавікі з яго здзекаваліся. Ну, а што вы умееце рабіць? З-за бацькі <laughs> я не здолела атрымаць адукацыі слухайте ядрыцкая дзе б вы хацелі працаваць мой муж быў бухгалтарам ён таксама ненавідзеў бальшавікоў это добра але ў мяне няма для вас пасады жанчын у паліцыю не бяруць ідзіце на чыгунку чысціць снег тады і хлебную картку атрымаеце У трэцяе ці чацвёртае наведванне дрыцкая паклала на стол перад бургамістрам спіс. У ім 16 прозвішчаў, Пважна жонак камуністаў, актывістаў. Усіх ядрыцкая патрабавала арыштаваць. Крамераў зарвала, расчыніўшы дзверы гаркнул вон! збялела мурак кандерскаму які прыбег у кабінет загадаў кап нагі яе тут не было дні праз тры выклікаўшы крамера да сябе швальбе паказаў яму спісаны каракулямі аркуш паперы ядрыцкая адрасуючы заяву жандармерыі абвінавачвала яго бургамістра ў тым, што патурае камуністам. На твары жандара з'едлівая усмешка. Крамер як мог толькі спакайней адрэзаў пан капітан. Я жартаў не люблю. Гэта я собе 50 шампалоў. Яна зневажае мяне немца. За зневагу сыплем паспешліва згадзіўся швальбе, але навошта так много пан бургамістр хопіць 20 все-таки далікатнае жаночае цело. Аўгуст Эрнестович, сам ён ведае прычыну за апошні час стаў часта злаваць здзіўляючы служачых канцелярый стаіць неяк перад сталом староста скабылкавіч пануры чорны як грак забыўшы зняць з галавы авечую шапку кучомку товарыш бургаміст пастаўку не можам выпаўніць сяло ў нас беднае пяскі таварышы за уралам гремить бургамістр так что чуваць у калідоры навучыцеся размаўлять вон с кабинета староста боком боком и за дзверы один з тых зімовых непэўных дзён прынёс августу эрнестовичу сапраўднае задавальненнем дачуўся да у начную варту яна працягваецца з восені не выйшаў дзеннісевич той самы загадчык чыгуначнай пякарні які тады ў верасні прыехаў да яго двара ў машыне з марграфам ліндаў крутна ў ручку телефона выклікаў плешчынскага начальніка паліцыі дзеннісевич саботажнік арыштаваць 50 шампалоў па голай задніцы. Хай ведае, што нямецкія парадкі цвёрдыя, далажыце мне. Плішчынскі здзіўлены, за дробныя правіннасці давалі па 10 чампалоў па 20. Дом крамера поўная чаша. Бургамістры валасцей, старосты, загадчыкі млыноў наязджаючы ў мястэчка, не прамінаюць выпадку падкінуць сёе тое раённаму бургамістру. Хаўру свядзе і хертруда Паўлуну. Мураваны скляпок, які на двары ўвесь завешан шынкамі, кілбасамі, застаўлен мяхамі мукі, дзежкамі з капустаю агуркамі. Валасныя старшыні старасты возяць не толькі бургамістру, возяць і немцам швальбе жандарам агрономам яны глядяць на гэта як на самае звычайнае чаго і належала чакаць сала і масла ператопліваюць разам з шынкамі пакуюць у пасылкі што тыдня аўтобус везе гэтыя пасылкі за 50 вёрст у горад там вайсковая пошта. Лісты і посылкі ідуць адтуль у Германію. У вачах немцаў, якія тут у мястэчку аўтарытэт яго бургамістра высокі у раёне ціха, Некіх парушэнняў спакою, налётаў партызан, дзякуючы гэтай акалічнасці, мабыць, і выбраў ебец камісар Рох прозвішча нібы рускае, хоць сам карэнны немец, мястэчка сваёй рэзідэнцыяй. Жыць павінен у горадзе, але тут жыве, заняў з канцелярыяй світы ўвесь другі паверх школы, подцясніўшы швальбе. Нядаўна была нарада бургамістраў, з'ехаліся з іншых раёнаў. Рох перад усімі хваліў крамера. Праўда, пачуў тут Август Эрнестович вестку, якая ўзрушыла яго і здзівіла. гарадскога бургамістра ў мазыры повесілі самі немцы. Аказаўся бальшавіцкім агентам. Гебец камісар нібы наўмысна падкрэсліў, што немцам вядома было ўсё загадзя але спецыяльна чакалі не арыштоўвалі бургамістра каб выявіць паболей памагатых немцу много але што яны робяць август эрнестович не ведае хутчэй за ўсё нічога не робяць Ва ўсім пакладаюцца на сілу загаду жандармерыю паліцыю. Гэта непакоіць, наводзіць на сумныя думкі. Ебец камісар рох, высокі маладжавы, нікуды не паказвае носа. Не ведае нікога з тых, што служаць у мястэчку немцаў і ведаць не хоча. На раёне не быў ні разу. У яго два асабістыя повары салдаты і дзве палюбоўніцы. Абедзве прыгожыя, маладыя, тэлефаністка з пошты і машыністка з канцелярый гебет з камісарам. Гаворыць, што палюбоўніцы адна з другой не вітаюцца. У гертруды Паўлаўны бургамістравай жонкі мноства знаёмых. Яе дружбы дамагаюцца жонкі старшага ляснічага лагуты, раённага агранома спыхальскага, урача з даравені, дарожнага майстра Адамчука. Амаль што вечар хто-небудзь запрашае Аўгуста Эрнеставіча ў госці. Не адмаўляецца, ходзіць, есть, п'е, падымае тосты, але ніяк не можа пазбавіцца ад уражання, што ўсё гэта несапраўднае, выдуманае. Сярод людзей, што сядзяць ім за сталом, чокаюцца, падлізваюцца, няма нікога перад кім мог бы адкрыцца, подзяліцца сумненнямі, адчувае душой, «Один!»